وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فانه قد فاز المتقون قال الله تعالى ان للمتقين مفازا ndugu zangu waislamu enyi waja wa Allah na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kila muislamu anafahamu ya kwamba tumemaliza mwezi wa Rajab na tupo katika mwezi wa Shaaban mwanzoni mwa mwezi wa Shaaban mwezi ulio jirani na mwezi wa Ramadhan na mtume sallallahu alayhi wasallam ana mafundisho mengi kuhusu mwezi huu wa Shaaban kama ilivyonukuliwa na masahaba wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum mwezi huu kuwa umeitwa mwezi wa Shaaban يقول ابن حجر رحمه الله تعالى الامام ابن حجر anasema وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه au fil gharat baada an yakhruja shahru rajabin haram umeitwa mwezi wa shaaban kwa sababu ya kutawanyika kwao waarabu katika kutafuta maji ni miongoni mwa miezi iliyokuwa na ukame sana kwao ukaitwa mwezi wa shaaban kwa sababu hiyo au kwa sababu ya kurudi katika vita baada ya kuwa wamesimamisha na kusitisha vita katika mwezi wa Rajab sababu ni katika miezi mitukufu mitakatifu walikuwa hawapigani kwa hiyo Shaabani wanarudi katika mapambano na katika vita anasema huenda umeitwa mwezi huu kwa jina hili kwa sababu hiyo lakini ni mwezi ambao una fadhila nyingi miongoni mwa mambo hayo ni mwezi ambao matendo na amali za waja hupandishwa mbinguni amali za mwaka mzima kama vile katika wiki kuna siku ya alhamisi ya kupandishwa amali mbinguni za waja lakini kwa mwaka jambo hilo linafanyika katika mwezi wa Shaaban kwa hadithi ya Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma alimuuliza ya Rasul e mtume wa Allah لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان sijawahi kukuona ukifunga mwezi wowote katika miezi kuliko unavyofunga sana katika mwezi wa Shaaban qal mtume sallallahu alayhi wasallam akasema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu huo ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao baina rajabin wa ramadhan mwezi ulio baina ya rajab na ramadhan wa huwa shahrun na huo ni mwezi ambao turfa'u fihi al hupandishwa amali za waja ila rabbil alamin kwenda kwa Allah mola wa viumbe wote fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im kwa hiyo mimi ninafunga sana kwa sababu ninapenda amali zangu zipandishwe kwa Allah hali ya kuwa nimefunga kwa hiyo miongoni mwa faida za hadithi hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana mwezi wa Shaaban lakini katika faida pia za tauhid kwamba Allah yuko mbinguni kwa sababu anasema ni mwezi ambao hupandishwa amali za waja kwenda kwa Allah zinanyanyuliwa kwenda kwa Allah kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni ibada ibadallah enyi waja wa Allah kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga siku nyingi katika mwezi wa Shaaban kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga hatta naqula la yuftir mpaka tunasema huyu hafungui hata kula mchana anafunga siku nyingi wa yuftiru na alikuwa anakula mchana hata naqul mpaka tunasema la yasumu hatofunga tena ilikuwa ana kawaida hiyo wama raaitu wama raaitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam na sijamuona mtume sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin amekamilisha kufunga mwezi mzima sijawahi kumuona hivyo qattu kabisa tangu tangu tangu hapo mwanzo mpaka hivi sasa ninavyosema maana ya qattu tangu hapo mwanzo mpaka ninavyosema hivi sasa sijamuona mtume akifunga mwezi mzima illa ramadhan isipokuwa mwezi wa ramadhani ndio anayefunga mwezi mzima wama raaituhu fi shahri na sijamuona katika mwezi wowote ule akthara minhu siyaman akifunga sana katika mwezi huo min shaaban kuliko shaaban fi shaaban kama anavyofunga katika mwezi wa shaaban kwa hiyo katika faida mtume hajawahi kufunga mwezi mzima kama baadhi ya watu wanaofanya kwamba wakafunga rajabu yote na shaaban na ramadhani Al-Imam Ibn Qayyim anasema hakuwahi kufunga mtume miezi mitatu mfululizo hakuna ibada ya namna hiyo kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi aliokamilisha wote ni Ramadhan na mwezi aliokuwa anafunga sana ni mwezi wa Shaaban kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ndugu zangu waislamu katika fadhila za mwezi huu ni kuwa miongoni mwa hadithi ambazo wanawachuoni wamesahihisha ni kuwa siku ya tarehe kumi ya Shaaban Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe watu isipokuwa watu wa bid'a kwa hadithi alitaja al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kadhalika al-Imam Ibn Majah katika sunani yake yattali'u Allahu ila khalqi Allah subhanahu wa ta'ala huwaangalia waja wake kwa jicho la huruma fi lailati nisfi min sha'ban katika usiku wa katikati wa mwezi wa sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqi alafu anawasamehe waja wake wote illa limushrikin isipokuwa mshirikina au mushahin au mushahin wanawachuoni katika neno mushahin wametaja maana mbalimbali wapo wanaosema mushahin ni mtu aliyegombana na mwenzie katika sababu ambazo si za kisheria mtu amezozana na mtu na wamewekeana mifundo na mwenzie katika ndugu zake waislamu lakini si sababu ya kisheria za dini kama vile watu wanavyogombana mambo ya, ya kawaida tu mambo ya kimtaani huko lakini pia al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala anasema arada bil mushahin amekusudia mtume sallallahu alaihi wasallama kwa neno hili al-mushahin ha huna hapa amekusudia sahibal bid'a mtu wa bid'a miongoni mwa watu ambao watakosa msamaha huo ni mtu ambaye yupo katika bid'a anadumu katika bid'a na hili ni ushahidi wa kwamba tutakiwa sisi katika ibada zetu na maisha yetu tunaoishi tujitahidi kupatia katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hapo ndio penye salama khayr wa khairal hadi na bora ya uongofu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni muongozo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalik wanawachuoni wanataja hikma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa akifunga sana katika mwezi huu yaqulu ibn rajab rahimahullahu ta'ala al-imam ibn rajab al-hanbali anasema waqad qila na pamesemwa anna siyamahu kwamba kufunga kwake mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa shaaban katamrini ala siyami ramadhan ni kama vile mazoezi kwa ajili ya kufunga ramadhan lialla yadkhula fi sawmi ramadhan ili asije akaingia katika funga ramadhan ala mashaqqatin wa kulfa akaingia katika mwezi wa ramadhani kwa tabu na kwa dhiki bal qad tamarrana ala siyam bali ataingia hali ya kuwa amezoea kule kufunga wapo wanaosema kwamba hiyo ni hikma ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana mwezi wa Shaaban kadhalika sehemu nyingine ibn Rajab akasema walamma kana Shaaban wakati ilipokuwa mwezi wa Shaaban kalmuqaddimati li Ramadhan ni utangulizi wa mwezi wa Ramadhan shuria fihi ma shuria fi Ramadhan pakawekwa sheria katika hiyo mwezi wa Shaaban kama ile sheria iliyo katika mwezi wa Ramadhan min as kama vile kufunga sana sio faradhi sio faradhi lakini kama vile utangulizi kama vile kufunga sana kusoma Qur'ani na hiyo ndiyo hali waliokuwa nayo eh, as-salaf hapo kabla wakivyofanya katika mwezi wa Shaaban walikuwa wanakisilisha sana kufunga zimekuja maandiko mbalimbali na ushahidi mbalimbali mbali, kuonyesha kwamba wao walivyokuwa katika katika mwezi wa Shaaban Salama bin Kuhail rahimahullahu ta'ala anasema kana yuqal palikuwa panasemwa shahru Shaaban mwezi wa Shaaban shahrul qurra ndio mwezi wa wasomaji wa Qur'an wanaosoma sana Qur'an walikuwa wanafanya muraja sana katika mwezi wa Shaaban kana habibu ibn Abi Thabit na alikuwa habibu ibn Abi Thabit miongoni mwa watu wema idha dakhala shaban unapoingia mwezi wa shaban qala alikuwa anasema hadha shahrul qurra huu ni mwezi wa wasomaji wa Qur'ani wa kana amru ibn qais almulai na alikuwa amru ibn qais idha dakhala shaaban unapoingia mwezi wa shaban aghlaqa anutahu anafunga duka lake watafaragha liqiraati alquran na anatenga muda wa kukaa kwa ajili ya kuisoma sana Qur'an kwa maana ni watu walikuwa wanakithirisha sana ibadat hasa kusoma Qur'ani katika mwezi wa Shaaban kadhalika as-saum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ndugu zangu waislamu enyi waja wa Allah miongoni mwa mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa inapofika nusu ya Shaaban kwa mtu ambaye hana kawaida ya kufunga funga za sunna wala hakuanza kufunga mwezi wa Shaabani kabla ya hapo asifunge tena kwa ajili ya kuipokea Ramadhani katika hadithi imekuja idha tasafa shaabanu ikifika nusu ya shaaban fala tasumu msifunge kadhalika riwaya nyingine idha baqiya nisfu min shaaban ikibaki nusu ya pili ya shaabani fala tasumu msifunge alimamu at-Tirmidhi katika sunani yake ameweka mlango unasema babu ma jaa fi karahiyati sawmi fi nisfi al-baqi min sha'ban li hali ramadhan huu ni mlango kuhusu hadithi zilizokuja kutaja karaha ya kufunga nusu ya pili iliyobaki ya shaban kwa ajili ya kuikaribisha Ramadhani kuna watu wanafunga kwa ajili wanaupokea mwezi wa Ramadhani ashia na wengine wanafanya hivyo wanafunga masiku kabla siku mbili tatu kwa ajili ya kuipokea Ramadhani jambo hili mtume sallallahu alaihi wasallama amelikataza bali katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallama anasema hadithi ya mitaja Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim mtume sallallahu alaihi wasallama anasema la yataqaddamanna ahadukum ramadhan asiutangulie mmoja wenu mwezi wa ramadhan bisawmi yawmin au yawmain kwa kufunga siku moja kabla au mbili anautangulia ramadhan illa isipokuwa an yakuna rajulun kana yasumu sawma isipokuwa mtu ambaye alikuwa anafunga funga zake za sunna za kawaida mfano leo Jumatatu kesho ikaingia Ramadhani leo amefunga Jumatatu haingii katika katazo hili kwa sababu ye anafunga sunna ana kawaida ya kufunga sunna Jumatatu au Alhamisi au anafunga siku moja anakula siku moja ikaangukia ya umushaka ni siku ya kufunga huyu hayumo katika katazo hili anayekatazwa hapa ni yule ambaye hana kawaida ya kufunga sunna alafu akafunga kwa ajili ya kuipokea kuipokea Ramadhani hayo pia ni katika mafunzo mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo amelikataza ndugu zangu waislamu nitaikamilisha hutuba yangu insha Allah kwa kutaja baadhi ya mambo ya uzushi yaliyozushwa na watu katika mwezi wa Shaaban na katika mwezi au katikati ya mwezi wa Shaaban hadithi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anawasamehe watu madhambi katika usiku wa katikati ya Shaaban <coughs> hadithi iko hivyo lakini hakuna ibada maalum hakuna ibada maalum iliyopokewa na kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wala wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba wala maimamu wanne kwamba wametaja kuna ibada ya kufanya katika usiku wa katikati ya Shaaban kama vile watu kusanyika kwamba kuna kugawanywa kwa riziki qismatu riziki jambo hilo lipo katika usiku wa lailatul qadr Qur'ani iko wazi na tafsiri zote za wanachuoni ukiangalia ziko hivyo watu wakasoma yasini tatu ya kwanza kuongezewa umri ya pili ya kufanya kadha hata watoto swali pia huenda msikitini wanataka waongezewe umri na wao pia lakini mtu haswali atahudhuria kwa sababu anataka dua ya namna hiyo al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anasema fakadhalika qiyamu lailati nisf kadhalika kuswali usiku wa katikati wa Shaaban lam yathbut fiha shay'un عن النبي صلى الله عليه واله وسلم haijathibiti hadithi yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi wala kutoka kwa masahaba zake kadhalika Sheikh Ali Mahfudh rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu chake maneno yaliyonukuliwa katika alibtidaa kitabu chake alibtida anasema wa min almawasimi allati nasabuha lishar'i na miongoni mwa misimu ambayo watu wameinasibisha na sheria ya Uislamu lailatun nisfi min sha'ban ni usiku wa katikati ya Shaaban ala zaamihim kwa madai yao fa inna salafa salih hakika watu wema waliotangulia lam yakun lahum aadatun hawakuwa na kawaida bitakhsisi yaumin ya kuiweka siku fulani mchana fulani au lailatin au siku fulani bilibadati kwa kufanya ibada illa idha thabata anin nabii sallallahu alayhi wasallam lakini hakuwa wakizua tu kwamba mchana huu wa leo tarehe fulani tutakuwa tunafanya kadha usiku huu tutakuwa tunafanya kadha mpaka sheria ije iseme kwa sababu ibadati tayari zimeshawekwa na sheria ya Uislamu mtu hawezi kuzua na wengi katika wanawachuoni wameitanabaisha wamelisema vibaya jambo hili alimamu shaukani rahimahullahu ta'ala anasema waqad ruiyat salatu hadhihi al na kuna hadithi zimepokewa kuhusu swala ya usiku huu ani lailatan nisfi min sha'ban na kusudia usiku wa katikati ya sha'ban alaan haim mukhtalifa anasema zimekuja katika mapokezi mbalimbali ha batilatun mawdhu'atun hadithi zote zilizopokewa kuhusu fadhila za usiku huu ni batili na ni maudhua za kutunga watu wameweka lakini haijathibiti chochote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba zake ama kuhusu habari ya riziki الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى anasema annahu ishtahara inda kathir min an-nas jambo ambalo limezoeleka kwa watu wengi aina anna lailatan nisfi min sha'ban kwamba usiku wa katikati wa Shaaban yuqaddaru fiha ma yakunu fil am ndio ukadiriwa mambo yanofanyika katika mwaka mzima riziki za mtu mbio zake zote kwa mwaka mzima ana zinafanyika hapa wa hadha batilun na hili ni jambo la uongo fa inna laylata allati yuqaddaru fiha hakika usiku ambao ukadiriwa ndani yake ma yakunu fil am mambo ya mtu kwa mwaka mzima hiya lailatul qadr ni usiku wa lailatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala anasema hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah hakika sisi Qur'ani tumeiteremsha katika usiku uliobarikiwa inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim usiku uliobarikiwa huo fiha ndani yake usiku huo yufraqu hubainishwa kullu amri kila jambo kullu amrin hakim kila jambo la hikima linabainishwa katika usiku huo ni upi usiku uliobarikiwa ukisoma katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala asema Qur'an imeteremshwa usiku gani inna anzalnahu fi lailatul qadr na huko inna anzalna fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kwa lailatul mubaraka ni lailatul qadr na huo ndio usiku ambao ukadiriwa mambo ya mtu kwa mwaka mzima Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hivyo shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran kwa hiyo mwezi ulioteremshwa Qur'an na usiku wa lailatul qadr ulioteremshwa Qur'an na huo ndio usiku yanapopangwa matumizi ya mtu na harakati zake zote kwa mwaka mzima kwa mujibu wa nususi za Qur'an na Sunna ama hadith zinazosema kwamba usiku wa katikati ya Shaaban simameni na muswali na mchana wake mfunge al-Imam Ibn al-Jauzi ameitaja hadithi hii katika hadithi za urongo kwenye kitabu chake kadhalika kwamba kuna usiku tano dua inakubaliwa miongoni mwa usiku huo ni usiku wa Shaaban pia imetajwa kwamba ni katika hadithi za kutunga haijathibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haya na mengine mengi ambayo wanawachuoni wanataja ya kwamba hayajathibiti almuhim kwamba watu wafanyie kazi maandiko ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga sana katika mwezi huu wa Shaaban kusoma Qur'ani kwa wingi yampokewa kwa as-salaf lakini suala la kuhuisha usiku wa katikati ya Shaaban na mengine ambayo watu wanayafanya au mtu akafunga baada ya 15 ya Shaaban na hana kawaida ya kufunga kwa sababu anaupokea mwezi wa Ramadhani haya yote ni katika mambo yaliyokatazwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika watu wenye kusikia maneno na kufuata yale yaliyokuwa mema nasallallahu ajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين